بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Govorimo o islamskim ciljevima. Naime, ciljevima islama, preciznije rečeno. I rekli smo da naši učenjaci kažu da ih ima koliko? Pet. Koji su? Očuvanje vjere, očuvanje života, časti, metka, razum. Govorili smo o očuvanju vjere. Govorili smo o očuvanju života prošli put. I rekli smo da imamo očuvanje života od troga. Prvo od samoubistva, zatim ubistva, zatim povreda tjelesnih, je tako mi? Zašto nismo uvrstili duševne povrede? Jer i one sad na ovim sudovima postoje duševne povrede i ostalo, zato što to ne spada u ovaj dio očuvanja života, nego spada u sljedeći koji ćemo danas raditi, a to je očuvanje časti. Danas govorimo o trećem širijetskom cilju, cilju islama, a to je da se očuva čast. Pa u tom kontekstu imamo nekoliko primjera odnosno pitanja ili tih istraživanja koji se nameću. Prvo pitanje, šta je to čast? Na arabskom se to kaže el-irdu. El-irdu. Ajn r dad. Postavlja se pitanje šta je to? Je tako? To sam prvo spomenuo. Svakom kad spomeni čast, kad se spomeni čast, prvo pada na pamet bluđe. Da tako li nije? To je naj, što bi rekao, više što povređuje ljudsku čast. Kad se povredi ljudska postelja. I zato je, tako međutim, to nije samo čast. Učenjaci definiraju čast i kažu, to su, ajde, prevećemo bukvalno, mjesta pohvale i pokude kod čovjeka. Mjesta pokude i pohvale. Znači, strane, tačke, osobine što bi rekao, dobre i loše tačke kod čovjeka. To sve obuhvata čast. Ne samo očuvanje e, morala, supruge i samog sebe, jasno. Nego sve. Da bi vam bilo jasnije, navišću vas samo jedan primjer. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedno jutro je osvanu i kaže zašto ne bi bili kao što je Ebu Dam Dam tako se zvao Ashab. Ebu Dam Dam Šta je uradio Ebu Dandan? Ebu Dandan je na večer toku noći. Digo ruke i zamolio Allaha Đelešanu i rekao, ja rabbi, ja sam siromašan. Ne imam šta da udjelim drugim ljudima, muslimanima. Ali um, udjelijem svoju čast. A pa ste šta je rekao, šta podrazumio po timu? Zato halalim svima koji su me uvredili, ogibetili ili na drugi način verbalno povrijedili. Znači, nije ona halalio nikom da dira njegovu kćer ili ženu u tom smislu. Spomenuo je čast, ali spominje gibet, ogovaranje, nemimet i tako da. Halalim svima. Kad je došao sutra ujutru kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, došla objava poslaniku i kaže, Allah je primio tvoju sadaku. Znači to što si udjelio. A šta je udjelio? To da halali svakom koga ogibeti i komu nešto tako kaže. Ko zadiri u njegovu čast s te strane. Pa je on rekao šta je radio, pa je poslanje se nam rekao, a što ne biste, ili ko može biti kao što je Ebu Dandan? Jeste li shvatili poruku hadisa? Znači čast je sve ono što se može pokuditi i pohvaliti kod čovjeka. Hmm. Je li vam jasno šta je čast? Znači, supruga, djeca, to su, to su stvari koje su predstavljaju čovjekovu čast. Njegov ugled. Kad se naruši time što se gibeti, kad se naruši time što se slaže na njega, to je čast. Njegov posao koji radi, također čast. Jel kontate? Sve to spada u čast čovjeka. Šerijat je želio da očuva ljudsku čast kao opšti pojam. Znači, sad nam je jasno šta je čast. Obuhvata sve što malte ne čovjek posjeduje. Sve što je izloženo izvrgavanju pokudi, odnosno pohvali s druge strane, sve to spada u čast. Pa recimo ako bi neko, nekog ogovarao kod drugog, na taj način je šta? Dirnuo u njegovu čast. Je li tako ili Koji su sve propisi došli da zaštite ljudsku čast? Prvo, propisi zabrane bluda i sve što vodi ka bludu. Pod broj 2. Zabrana iznošenja laži na osobu. Pod broj 3. Zabrana ogovaranja. Ko će mi reći šta je ogovaranje? Da govoriš o nekome što je istina, ali on ne voli da se to govori, a nije tu. A šta ako je tu? Ako je tu osoba? Šta je onda? Kritikovan. To se zove uvreda. Znači imamo tri pojma tu u vezi sa iznošenjem osobina koje druga osoba ne voli da se iznose. Prvo je uvreda, ogovaranje, potvaranje. Šta je uvreda? Uvreda je da govoriš nešto osobi što ona ne voli tu, a prisutna je. Uvredio si. Šta je ogovaranje? Govoriš što je istina o toj osobi, on to ne voli, a nije tu. I treći, govoriš o nekoj osobi nije tu, a još i nije istina. To je šta? Potvaranje. Mi iz toga možemo zaključiti da govoriti o drugim osobama nije dobro, osim ako je nešto, da ispomenemo za primjer, da istaknemo nešto tu, da istaknemo neku osobinu, da se drugi okoriste i tako dalje. Sljedeće što nas interesuje o povredi časti. Da li se odnosi samo na očuvanje časti muslimana ili očuvanje i drugih? Znači, mi da se vratimo na osnovu. Šta je osnova, kakav je osnovni propis za ogovaranje? I za potvoru i za vrijeđenje? Jel haram? Znači, riješili smo problem, našli smo temelje. I sad mi znamo da u tom pogledu ne smijemo nikog vrijeđati, nikog ogovarati, nikog potvarati. Ako nam šarija to ne dozvoli. Je li tako ili nije? Tam nam je dozvolio da, da, da, da, da to radimo sa drugim. Ljudima koji nisu muslimani. Znači, nema nigdje dokaza koji dozvoljava da se to radi, prema tome ostaje propis na osnovi. Ja vam na namjeru, ja vam mogu reći nije dozvoljeno, nevjernik, ali hoću da shvatite i da imate temelj zašto ne može. Znači, ne može zato što je to zabranjeno vjerom, a nema dokaza da ti je dozvoljeno u tom slučaju. Je li tako li? Na kraju krajeva, imam nevjeru Rijadu Salihinu spominje šest slučajeva kad je dozvoljeno ogovarati nekoga, a nigdje ne spominje ako je u pitanju nemuslimana. Ne, mogu, ne znamo ću li se sjetiti svi, ali ću spomenuti neke. Prvo je prilikom sudskog spora. Ako smo na sudu, iznosiš osobine drugog, bio on tu, ne bio, to je sudski spor i tu se iznose ono što se mora iznijeti. Svidjelo se to njemu ili ne. Bio tu ili ne bio. Sudski spor. Kad je u pitanju fetva koja se ne može donijeti, to je drugi slučaj, fetva koja se ne može donijeti, osim u slučaju da se iznese osobina konkretna, konkretna to. Ako može se fetva donijeti bez toga u redu, ali ako ne može i mora se spomenuti, onda u tom slučaju može se ogovoriti osoba, svejedno, svidjelo se to njoj ili ne. Znači iznijeti neki podatak ili nešto o toj osobi. Treće, ako je učinjena nepravda inače, Znači, ne mora biti sudski spor. Nego učinjena nepravda. Dakle, Jeste, znači, to je. Može, ali preporučljivo je da se to ne radi tamo gdje nema fajde. Hm. Ne, ne, tebi, tebi. Tebi, da. Ne imaš pravo ime drugog govor, pa onako neće da spomenu, to je njegov. Četvrti slučaj kad je u pitanju nasihat. Traži neko od tebe nasihat. Znači recimo dođe čovjek i kaže hoću se oženiti sa tom i tom djevojkom. Šta mi ti preporučuješ? Da li da priđem njoj ili Ako znaš nešto o toj djevojci što nije, ne samo da možeš reći, to je ogovaranje klasično, nema je tu, ona ne voli da se ali ta šarijat naređuje jer je u pitanju veći interes od pojedinačnog interesa. Znači, ne, što se nam kaže, kad traži od tebe savjet, daj mu savjet. Ili recimo čovjek hoće da sklopi neki biznis, posao s nekim, trgovinom. Recimo, hoće da kupi nešto na, na rate, na, na, nekom prodaje auto na rate. Pa dođe tebi i kaže, smijem ja tom čovjeku prodat na rate, hoće li me ispoštovati ili neće. Ti ako znaš da taj čovjek nije baš pouzdan, ili znaš da njegovo stanje ne može podnijeti dužnost tjerači. Sve jedno što se to drugom ne sviđa, nema veze. Jer to ti je šarijat naredio da moraš biti iskren. A dokaz za to je hadisu Buhari i muslim koji smo radili, ako se sjećate, umritu lahkamu kad smo radili poglavlje o braku, kad je došla ona žena poslaniku sa srlem i kaže Allahu poslaniće, zaprosili su me taj i taj i taj i taj. Pa šta mi ti kažeš? Spomenula imena. mena. Poslanik za sallam kaže što se tiče tog prvog, on udara žene puno. Znači, to je poslanik iznio osobinu lošu, ali iznio zato što je tražila ona savjet od njega. A što se tiče drugog, on je siromah, nema i metka nikako. Znači, i on drugom je iznio nešto što nije. Znači, to je tada u tim u tom slučaju dozvoljeno. Ostala dva slučaja da budem iskri, zaboravio sam. Za kojeg se udala Udala se za uh, trećeg sasvim, što je prepoznat, sedam proporučio u samu i muzeju. A onda tamo hadis se kaže, pa meni, kaže, bilo mi je lrsko u samu, sama bio oslobođen i rob. Siroma. A kaže, opet s druge strane, htjela sam počešati poslanika sa srlem, I kasnije, kad sam poslušala poslanika, cijeli život sam provjela s njim lijepo. Jer ona je bila Kurešenička, a on bio oslobođeni rob. I to je bilo malo skovo mizerija neka ali je posle sedam preporučio i tako je ispalo dobro. Peto i šesto, ako mogu da vidjet ćemo da sad ne mogu da se sjetim. Ima li pitanje o vezi sa časti? Da li ima razlika između muške i ženske časti? Ne ima razlike. A ako nema razlike, zašto se onda u hadisu spominje tamo onih sedam uništavajućih grijeha, pa kaže potvaranje žene, vjernice, muslimanke. Ne spominje se musliman i vjernik. Što se samo vjernica spominje? Znači, dešava se da žene su podložnije tom potvaranju. Ali propis je isti i za muškarce. Koliko bi neko potvorio muškarca da je počinio blud, ima istu kaznu kod kad je kao da je potvorio ženu. Ali se u hadisu ističe žena iz dva razloga. Prvo, zato što se to češće događa, izložene su više tim provokacijama i drugo, zato što one su inače slabije zaštićene nego što muškarci mogu, muškarci na kriju mogu da se obračunaju fizički, a dok sa ženama to nije slučaj. Ili ima još pitanja neke? Je li pogovaranje na je li su protiv sa šatama, je li Nema sumnje, znači to je jedno od ružnih ponašanja. Ponašanje koje ne dolikuje, koje je ono teško. Je li ispravno mišljenje da ko potvori ili išao da dola nam da prestavi muslima? Koje je potvori za blud? Da, da, da, da. To je dijelo koje izvodi iz vjere, to je tačno. Ali ne zboga iše same, nego zato što... Ajeta koji se spominju. To je praktično negiranje ajta koji potvrđuju da ona nije počinula taj blud. S, te, s tog razloga. Iako postoji dio uleme koji, koji je nastanovišu da bilo koju poslanikovu ženu da potvori neko da izlazi iz vjere. Međutim, većina učenjaka je stav, na stanovištu da ne izlazi time iz vjere, da čini veliki grijeh, glusobu i nešto što uopće ne priliči zdravom čovjeku, muslimanu, da, da, da, da, da zbori i smatraju da propis važi samo za Aishu zato što se ona jedina spominje u Kur'anu, što nije slučaj sa drugim. Znači, to bi bio, bilo praktično negiranje Kur'ana i zato je dobilo taj status, status i propis. Jel ima još pitanje? Znači, jel čast rješena? Reci. Jel sad ovo kao neka podjela, recimo, ovog očuvanja čast, znači, Znači, ovi propis, ova sve tri propis, propis zabrane vrure, sve što voli, propis izmežne na važne osobe i zabrane vlada. Je to neki pod... To su ti sve, to su ti te, te, temeljni propisi koji su došli da zaštite čast. Razumiješ? Jer čast može biti ugrožena, znači što se kod čovjeka može pohvaliti ili pokuditi. Može biti ugrožena dijelima, to je blud, recimo. Zato su došli propisi zabrane bluda i ostalo sve što vodi bludu. I možeš čovjekovu čast narušiti time što ćeš narušiti njegov ugled, njegov položaj i slično, a to se radi riječima. A riječima možemo na tri načina, uvredom, ogovaranjem, potvaranjem. I uvreda i ogovaranje i potvaranje došle su zabrane za to, je li tako ili nije? Znači, to su propisi koji štite ljudsku čast. Znači, zabrane koje su došle u smislu da zaštite čast. Evo sad, možete li zamisliti još neki pojam da, da štiti ljudsku čast? Da može štetiti ljudskoj časti? Ako može, recite. Jer to je podjela. Imaš ljudsku čast da narušiš time, ili time, ili time. I došle su zabrane svega toga. I na osnovu tih zabrana i došlo, do, došlo slučenjaci do zaključka, aha, znači šarijet hoće da zaštiti ljudsku čast. Jer svih tih propisa to vidimo. A tako li nije? I ima još pitanje. Dobro, idemo na ljudski metak. Zaštita ljudskog imetka. Sad ovdje imamo mnogo ti nekakve ovaj, pitanja krećemo redom, pa ako bude nekad i na preskake, ne bude još nekim logičnim, hronološkim redom, nema veze. Prvo, šta je imetak? Imetak je, slušajte dobro, sve što čovjek posjeduje i može se vrednovati. Znači, ova definicija obuhvata i materijalne vrijednosti, a i intelektualne vrijednosti. Zato ovdje sve što se može vrednovati, a čovjek posjeduje. Što znači intelektualne vrijednosti? Recimo, zaštita autorskih prava, zaštita inovatorskih prava, recimo čovjek smisli nešto, inovira nešto, napravi nešto i želi to zaštititi i naplatiti, recimo, smisli neki lijek, novi. Znači sve što čovjek posjeduje i može se vrednovati. S toga proizilazi da ono što posjeduje, a ne može se vrednovati, i ne spada ovaj metak, koji u principu važi u šrijetu. To znači ne ulazi u polje. Pa recimo kad bi čovjek imao, recimo, bio nemusliman, pa postao musliman svinje. Te svinje neće ući mi u imetak. Jer u šarijatu ne mogu se vrednovati i njegova rodbina tu neće dijeliti. U nasljedstvu. Pes, pa muzički instrument, recimo. Molim? Pas ima različit propis. Ako je pas koji je šarijatom dozvoljen, spada li metak i ulazi tu. A ako nije, onda ne spada. Isto recimo, def spada u imetak. Zato što ima slučajeva kad je dozvoljeno. I zato ima Ahmed kaže, hoćemo li, a kad su pitali imama Ahmeda, ovi što rade, recimo, ta policija koja je bila u to, u to vrijeme u islamskoj državi, kažu, hoć, smijemo li izuzeti tamburu i, i, i razbiti i uništiti. Kaže, smijete. A smijemo li def? Kaže, ne smijete. Zašto ne smiju def? Zato što def ima slučajeva kad je dozvoljen ženama, recimo, za bajera i slično, i zato spadali mi. Kontrat? Dobro smo riješili šta je imetak. U redu. Kako se stiče imetak? Pa ovo sad neke uvodne stvari u imetku, nema veze, ne smijete da čujem. Imetak se može steći na sljedeći način. Dozvoljenom zaradom. Zašto smo rekli dozvoljenom zaradom? Zato što ukoliko se stekne nedozvoljenom zaradom, ima kadija i sudija pravo da to izuzme. Jer to nije njegov imetak. Recimo ako je stekčeno krađom, Znači, to nije njegov metak. Nije da, on, on je njega stekao, ali nije neispravno i zato kadija dolazi prilikom služenja, ako dođe do služenja, i šta? Izuzmi taj metak i vrati se onima koji ga posjeduju. Sljedeći način. Nasljedstvom. Čime možemo steći? Znači, možemo ga steći nasljedstvom. Nasljedstvo je legalan način sticanja imetka. Treći način. Poklonom. Poklon je ispravan način sticanja imetka. Sljedeći način. Sadakom. Ima li još koji? Ratni plinen propis, propis nešto sasvim drugo. O tome ćemo kasnije. Ovo govorimo o individualnom, personalnom, znači stjecanju imetka. A to ratni plin ne ide pojedincima, nego ide u državnu kasu, pa se onda iz kase dijeli, dobija se ili poklonom, ili sadakom, ili zaradom, ako je recimo ratnik, pa mu se plaća iz državne blagajne i tako dalje. I za zekat isto tako. Znači i zekat ide u državnu kasu, pa onda dolazi ljudima putem, recimo nekada zarade, ako ra, oni koji rade na skupljenju zekata, dobijaju dio zekata, zaradom znači. Drugi dobivaju sadakom, treći dobivaju poklonom ako njihova srca treba pridobu za islam i tako dalje. Ali ovo su načini stjecanja i metka za, na personalnom znači nivou, na pojedinačnom nivou. To spada u trgovinu. To spada trgovina ili poklon ili sadaka. Opet na te načine spada. To su sad recimo e, načini, ali ovo su znači ti, ti a, principi što je sam po nas izgledom stvar. Rikaz. Pronalazak izgubljene stvari nije tvoj metak. Znači nisi ga stekao. Ti kad nađeš izgubljenu stvar, to nije, nisi stekao taj metak. On se ne računa tvoj. I zato u osnovan princip da se godinu dana oglašava. I ako dođe čovjek po njega, odnese. Ako ne dođe, onda zavisi na kojem se mjestu nalaziš. Ako si ga našao u području Mekke, ne možeš ga imati nikad. Mekanska izgubljena slava se nikad ne može posvojiti. Ostavlja se tu. A ako si našao na, ovako na drugom nekom mjestu, onda u tom slučaju možeš to posvojiti, ali ćeš to dobiti kadinim fermanom. Znači, sudski ti čovjek dođe i donese i to može svrsta se u neku kao nadoknadu. Može se staviti u zaradu jer to se više daje zbog održavanja toga ako je nešto što se održava recimo od izgubljeni stvari i tako dalje. A iskupom ako mi je čovjeka pa nema krvan pa to je što se tiče tebe nije važno zašto si ti to dao. Pazi sad ovo govorimo zašto si ti dao nema veze. Ali onaj ko je dobio to dobit će to ili zaradom na neki način nadoknadom zato što si uradio, zato to opet može spadati ovaj dio nekakve zarade, ne, ne na neki način, kako to rekao, zarada ne znači e, rad pa posao plata neka, nego sve što zbog nečega dobijaš nešto. Kontaš, u ovom slučaju ti dobijaš zato što ti je ubijen od neko bližnji. Znači dobijaš to u tom smislu time prosto vidiš ko zvar i nađeš znači, maknuti. Nešto što je malo, sitno, što se ne traži, što inače uobičajeno je da to ljudi ne traže, ne tragaju za tim, može se prisvojiti i potrošiti. Znači nije sporno. Nije sporno. što je uobičajeno da se neće tražiti. Znači da obično ljudi ako izgubi halave to gotovo prošlo neki ograničavaju to do nisaba na, gdje se osjeca ruka i tako dalje. Ja sad ne znam, treba, a, to se govori u, u, u srebru, u srebrnim onim srebrnjacima koji su bili za vrijeme islamske države. Ja nisam gledao ove novije mjere u novim. Treba vidjeti koliko će. Je to neki jači metak ili je, ili, ili to može biti pisana stvar, recimo, kad neko hljeba kalje, kad neko kalje... Ne može hljeba. Ne, za hljeb, recimo, ko ukrade hljeba bez potrebe, nije, nije, glad, nije glad u, u tom mjestu, nego na koje ne radi, pa neće. E, ono što je ispod nisaba, ne znači da nema kazne. Može kad je da ga zatvori, može da naredi da se bičuje, može da naredi društveno koristan rad, može da naredi što kad je odredi. ide i metak, ja sad iskreno ne želim, ne znam na pamet, treba vidjeti, pretvoriti te stvari kako su pretvorili učenjaci u ove novije pare koje su koriste. Reci, ali ja ti si bio digo ruku. Ja sam htio samo reći kako ovaj stari sa vjerom sa sad ne e, Srebro uh, e, prilike stoji tamo 20 dirhima, 20 znači srebrnjaka u vrijednosti 20 srebrnjaka. Sa ti srebrnjake to ne znam, treba vidjeti kako su ih pretvorili ove savremene pare. Jer imate vrijednosti još uvijek, ne znam kako se sad obično država neki novac vredno je putem nečega, neko stavlja zlato, neko stavlja srebro, neko ima državne garancije, sad je većina ovi novčanica na državnim garancijama, znači sad učenjaci moraju te vrijednosti koje su vrijedile prije pretvoriti u ove sada na osnovu tih državnih garancija. Ja sad nisam gledao ove novije, jer to pitanje sad koje nije ni važno toliko. Čisto da ga čovjek zna. Dobro. Šta nas još interesuje u vezi sa imetkom? Šta je šerijat uradio da bi zaštitio ljudski imetak? Prvo, zabranio je kraću. A tako li mi? Pazite, i malu i veliku krađu S tim što za veliku krađu ima određena šarijatska kazna, to je osjecanje ruke, a za onu koja je ispod te slijedi šarijatska kazna koju kad je odredi. Uz napomenu da postoji dio učenja kako i kaže, da ukoliko čovjek više puta ura, ukrade manju svotu, ili manji iznos od određene šarijatske kazne, da mu se to uračuna i da slijedi odsjecanje ruke. Ako recimo dođe dva, tri puta, ukrade manji iznos. Pa kad dođe ono, kad ja kaže, aha, ovaj ne, ovaj, ovaj se s nama igra. Bira iznos i onda kad ja kaže, nemaš tebi. Krađa. Drugo, zabrana prevare u poslovnim odnosima. U to se prvenstveno misli na kupo-prodaju. Tako, kupo-prodaja, može se tu svrstati kamata, jer i to je vid poslovnog znači odnosa. Međutim, zbog opšteg stanja sa kamatom danas, ona se posmatra posebno, pa se kaže nakon zabrane tih zabrana kamate. Jer to je uzimanje bespravnog. Slušajte sad šta ću vam reći. Da sad ti jednu malu razliku. Ova, ova druga tačka znači zabrana prevare. U dozvoljenim poslovnim odnosima. Razumijete me? Znači, trgujemo, ja kupujem od tebe, ti od mene. Ali ti meni skriješ lahanu robe. Šarijet je to zabranio. I vi ste kad smo radili, da se sjećate umdetu lahkamu, kupoprodaju, poglavlja o kupoprodaji, vidjeli ste da zbog čega su one trgovine, vrste one trgovina zabranjene. Vidjeli ste da iz dva razloga, to je islamski princip, da zabranjuje kupoprodaje iz dva razloga. Zbog nepoznanice u nefčemu, svejedno u cijeni ili robi, i zbog prevare. Svejedno u cijeni ili robi. Sve one vrste što smo nabrojali, što imaju one vrste trgovina, ovako, onako, sve im je razlog to što ima prevare, vid prevare tu, ili što ima nepoznanica u tome. Ne zna se kolika je količina robe ili ne zna se kolika je količina cijena. Odnosno, ovaj, e, zamjene. Ali imamo treći. Sad dolazi, odnosno četvrto posle kamate, zabrana... Hm? Treća je kamata. Četvrto, zabrana poslovnih odnosa koji nisu dozvoljeni šarijetom. Šta to znači? Recimo, osiguranja. Tu je poznata i cijena, tu je poznata i usluga. Nije problem, sve se zna. Ali zašto nije dozvoljeno? Nije dozvoljeno zato što se daje novac u nešto što nema pravu vrijednost. Nešto što, što, nije, što je abstraktno, što, što ne zna se hoće li se dogoditi. Ili se neće. Znači, plaća za nešto. I zato ta osiguranja, životno osiguranje, kulo osiguranje, robe, ne znam, nije sve to. Šarijatu nema toga pošto su sve današnji načini ljudi koji završavaju ekonomije, čast izuzetcima, a ovaj, sjede i smiše, sad je fazon smisliti način kako izvući novac od ljudi. Na tomu se bazira današnja ovaj, kapitalistička ekonomija. Znači, važno je smisliti na način kako izvući pare od ljudi. I zato dolaze s tim osiguranjima, dolaze sa nekim novim, pa pravi nekako vidim islamska osiguranja kao ubacio nešto pa imaš i ovo. Sve to nema, znači davanje novca u nešto što nema pravu vrijednost, znači, praktično, praktično ti uzdržavaš drugu, pa bolje ti uzdržavaj nekog je tima ili uzdržavaj nekoga daj nekom sadaku i tako dalje, nego bacat novac u zavod. Naročito u, u državama i mjestima gdje, gdje to nisu uređeni odnosi, pa ti čekaš naplatu onoga što si platio, i mjesecima, pa i godinama, pa te zavlače, pa komisije, pa lako, pa nekako. Pazi, mi sad, i za auto nije dozvoljeno osiguranje u principu. Jer plaćaš za nešto što može, većinom se ne dogodi. Čovjek vozi pet godina, ništa. Znači, nije dozvoljeno, ali ako moraš, ono što moraš, moraš. Platiš, ne možeš auto registrovati to. Ali šta ako sad plaćaš osiguranje i želiš, dogodi se da moraš naplatiti osiguranje. Da li je dozvoljeno uzeti tu naplatu? Dozvoljeno je samo onoliko koliko si dao. Znači, ako si registrirao auto 5 godina i plaćao si 5 godina i sad sačunaš koliko osiguranje košta 230 maraka, puta pet, ne znam nija, pa za svako sjedište devet, ili petnijest, ili dvacijest, zavisno od auta, pa ovo, pa ono, i to sačunaš. I ako dobiješ tu svotu ili manju, uzmi. Jer si toliko dao. Ako dobiješ više, uzmi koliko se javo ostalo, nemoj. Ako ne možeš osim podići sav iznos, podigni iznos, uzmi koji je tvoj dio ostalo, podijeli. Znači, Ne za nagradu, zato ali se kutariše šmetka. Znači, ono što moraš, što te država tjera, to platiš za auto. Ovo što, što ne moraš, što onako izobjesti, to nije dozvoljeno. A mora se to isto tako povedati, ne povedati, ali sve je prijetanje sa kamatom. Hmm. Mm, recimo da, da imaš pare na balans, tako dalje, na primjer, i sad dobiješ kamatom. Moraš to isto tako uzeti kamatu. Ne. Jer ovdje za kamatu je došao tekst koji zabranije i davanje i uzimanje. A da uzmeš da podijeliš kamatu? Ono Uzeo si. Hadis kaže, neka je proklet onaj ko, ko piše, ko, ko svjedoči, ko uzima, ko daje. I na kraju Hadisa kaže, oni su isti. Znači, tekst jasno kaže da i onaj ko uzima, uzimati i davati je zabranjeno. Na ono čega sam da, recimo, daje neka vlastica? Neki... Ne daje se, nego postoji dva mišljenja učenjaka u vezi sa kamatom koju podigneš, odnosno koju moraš uzeti zbog tih odnosa koju imaš sa, sa bankom, i sad kamata je stigla. Šta s njom radi? Ispravno je mišljenje na osnovu ovog hadisa koji smo rekli da proklinje jednoga ko uzima, jednoga ko daje i na kraju kaže on su svi isti, da ne treba uzeti. ništa ostavi banci, to nije tvoj metak, nećeš da imaš ništa s tim. Jer kažu učenjaci koji to kažu, zašto čovjek da se prlja, pa onda da se čisti? Kako <laughs> se prlja ti kako? Što da uzimaš to kad je zabranjeno? A tako nije? To isto kao recimo ukradeš da bi da udijelio siromahu. Ako ti nemaš, nemaš. Nije, niko te ne duži. Ne, ne možeš ukrasti pa udijeli siromahu. I ovo isto tako da uzmeš pa, pa, pa onda udjeliš zašto? Nema uzeti nikako i gotovo. Dobro. Ovi kažu, ako ostaviš banci, to će neprijatelj islama iskoristiti borbu te islama. A ko ti to kaže? Možda će ga nevjernici iskoristiti za svoje trbuhe. A šta te vide za njevim trbusima? Na kraj krajeva fiksko pravilo koje postoji kaže da nije dozvoljeno uraditi sigurnu štetu zbog pretpostavljene štete. Jel mi shvatio fiksko pravilo? Ti pretpostavljaš da će on to iskoristiti muslimana. Otko znaš? To ti misliš. Možda ga iskoristi za plate radnika. Ili za biznis. Ili regresiju. Nije dozvoljeno raditi sigurnu štetu zbog pretpostavljene štete. Jer ti pretpostavljaš ovdje da će ta biti šteta da će oni iskoristiti muslimana. Ali ako uzmeš kamatu, sigurno si ušao pod proklenstvo koje se spominje u hadisu i prekršio direktnu naredbu tekstualno. Recimo, kad smo rekli za osiguranje ovo da uzmeš, ako ne možeš osim podići cijeli iznos, tu nema teksta koji ti zabranjuje. Direktno da ga kršiš, što ćeš ga uzeti. Nego uzimaš svoj dio, ne možeš doći do svog dijela ako, ako, ako ne uzmeš sve. Dobro. Uzmi sve i ovaj se dijela kod, ovaj, kod tariši koji nije tvoj, ne očekuj nagradu za to, nije to tvoj metak i tako dalje, svoj samo uzmi. Ali nema teksta koji to, recimo sad ima hadis, proko je ono ko uzme taj neki višak u, nekom, u nekoj neispravnoj ovaj poslovnoj transakciji i tako dalje. Nema hadisa tog. Ali za kamatu imaš, ko uzme kamatu, ko daje kamatu, ko svjedoče kamati, ko piše, neka je prokleti, svi su isti. Jel razumijete? Hmm. U banci je dozvoljeno držati pare u dva slučaja. Prvi je slučaj da imaš toliko novca da po zakonu ne smiješ držati u kući više. Postoji zakon koji recimo kaže u kući možeš držati 12.000 maraka. 10.000 maraka. U nekim državama ima ograničeno koliko možeš držati u kući. Ja ne znam koliko u Bosni ovdje, možda je Denis zna. Dobro, ja za, za arapski svi znam, imaš toliko smiješ držati u kući i toliko smiješ ima keša. Razumiješ? U redu to, to, ali ovo da držiš keša u ruci ima ograničeno u nekim državama. Ako ti država to, a ti imaš recimo 100.000, milion maraka. U tom slučaju držiš u banci. Ali, ako imaš mogućnost u banci da držiš taj novac u sanduku, ima sanduci, koji ne idu u poslovne transakcije, na koji ne idu kamate, nego samo čuvanje i platiš im godišnje što čuvaju, što leže pare. Moraš urati to. To zove trezor, kako zove? Znači imaš to mogućnost, bez obzira što ćeš dio imetka izgubi što čuvaju, nema veze. Platio bi nekom drugom da daš običnom čovjeku, dao mu nešto na kafu što ti čuva. Ali ako ne možeš čak, ne postoji usluga trezora, a imaš puno novca, onda u tom slučaju staviš ga u banku jer ga nemaš gdje čuvati i tu kamatu koja dolazi ako nema drugog načina nećeš uzmeti. Ne, na vezi ti kažeš možeš ugovor, potpisiš, odrećeš se kamata, sad će to prihvatiti. Malo će te čudno gledati, ali prihvatiti. Ne, ne, to, to je jedan, jedan način kad je ozio. Drugi način, kada radiš biznis i novac se kreće i automatski na njega idu kamate. Moraš imati račun otvoren. Šta ćeš, ne možeš drugačije. Sad poslu, banke posluju tako, i ti tamo napišeš u, u banci koja dođeš i kažeš, kamate u redu koji idu, ja se odrećem, ostavljam banci, ostavljajte moju osnovicu i otvoren. Pa to spada u to, znači da ne možeš čuvati svejedno bilo to ograničeno od strane države ili zbog nečega što ne možeš držati u kući, recimo opljačka će ti kuću ili tako dalje. Samo još jednu da povedu. <laughs> Recimo da, da ti ne strahuješ i da i nemaš puno para, smiješ je napravo da ti tebi pa da pomalo da što rastiš. Ne kamo to. Nego ovako da ne sad... Štednja. Maja štednja. Ne bi trebala tad. Čisto da Ne, ne, ne bi trebalo, ne bi trebalo tako. Zato što su to uh, ustanove koje, koje rade s kamatom i fetva uleme je takva da kažu da ne treba tu stavljati osim kad se mora. Ukoliko ima banka koja ne radi to, ako je kao islamska banka, onda može. Ako bi onda stavio vam ovaj sanduk, što nema kamate na to uopšte? ako nema straha da ćeš to izgubiti, ne treba. Ne treba. Ne. Još već smo koliko su neki mali iznosi šta ja znam, pa još plaćaš to svake godine trezor, otiće ti, nima šta što je, ovdje tako i tako što posebno, ako recimo radiš u nekoj državnoj firmi, mm -hmm. plata ti ide preko banke. Dobro. Nije sporno. Možeš li jedan drugačiji? Pa eto. <laughs> znači, tvoja zarada je tu halal, svataš me? Ali dolazi, u stvari, to i nije zabranjen način. Preko kamate. Nema ništa sporno poslovac s bankom. U, banki je, u bankama je sporno samo ta kamata. Znači, nikako, to je neispravno mišljenje. Znači ništa ne uzeti od cijepa Ništa znači nikako uzimati. Zabra, pa hadis zabranjuje uzimanje i davanje kamate. Jasno kaže. Proklet su oni koji svjedoče i zapisuju, uzimaju, daju. I svi su isti na kraju hadis kaže. Znači, spomenuo sam četiri stvari. Prvo je bilo šta krađa, drugo je šta? Znači, prevara u tim dozvoljenim poslovima. Treće je bilo kamata, četvrto je bilo znači zabrana ulaska u te zabranjene ovo peto Samo ćemo ga navesti pa ćemo ga uširnije idući put. Uništavanje imetka. I razbacivanje. Stavit ćemo to da zajedno. Da du, ne bude. Razbacivanje i uništavanje imetka. Šta znači uništavanje? Da čovjek jednostavno recimo zapali svoju kuću. Ima pravo na to? Ne ima pravo. Da zapali, podere novac, deset maraka ima, podere i baci. Šta me briga, moje su. Ne imaš pravo. Zato što poslanik sa srednjem kaže Allah prezire kod vas troje. Pa između ostalog ovaj, spomenu to razbacivanje ili ovaj, uništavanje metka. Ha? Koje? Aha, može, rekla kazala puno traženja od drugih ljudi i uništavanje ili razbacivanje imetka. Šta znači puno traženja od ljudi? Daj mi ovo, imaš li ovo, de mi ovo, de mi pozajmi ono. To spada u te što Allah preziri. Ne smeta ponekad, jer a kad iskaže puno, ponekad čovjek nešto zatreba, nema čovjeka da mu nešto ne treba. Pa kaže, dena. Ali recimo, stalno i ovo i ono i tako dalje. Jer ljudi su takvi i ne vole takve stvari. A ne voli ih ni Allah, eto vidimo ovdje ovo. Ima neki nesnoće, ali se... Ono što sam ja pitao, znači... Šta si? Za vas, onaj, uh, isplati, Bezrazložno neisplaćivanje plata je zabranjeno. Ukoliko ima neki razlog, treba da pojasni radnicima i da se trudi da to riješi. Wallahu a'lam. Da nas Allah šanu pomogne i učini od onih koji su iskreni. Amin. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa alihi wa sahbihi. صقيلة كلها من صنع ربي النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلهم